Եթերում օրացույցն է։ Այսօր փետրվարի 8-ն է, տարվա 39-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1724 թվականի այսօրը Սանկտ Պետերբուրգում Պետրոս Արաչինի հրամանով հիմնվեց Ռուսական կայսրության գիտությունների ազգային ակադեմիա։ 1879 թվականի փետրվարի 8-ին կանադացի ճարտարագետ Սենթֆորդ Ֆլեմինգը առաջարկեց երկրագունդը բաժանել ժամային գոտիների։ Ժամային գոտիների ձևավորում կապված է մի կողմից իր առանցքի շուրջ երկրի պտույտը հաշվի առնելու համար, իսկ մյուս կողմից որոշելու համար մոտավորապես միևնույն տեղական ժամանակով տարածքներն այնպես, որ ժամային գոտիների ժամանակի տարբերությունները պատիկ լինեն 1 ժամին։ Արդյունքում որոշված է եղել, որ պետք է լինեն թվով 24 ժամային գոտիներ, եւ դրանցից յուրաքանչյուրը պիտի ընդգրկի մոտավորապես 15 աստիճան լայնությամբ տարածք։ Ներկայումս ժամանակը որոշվում է համաշխարհային կոորդինացված ժամանակի UTC-ի օգնությամբ, որն ընդունված է եղել Գրինվիչի ժամանակի փոխարեն։ Այդ սանդղակը հիմնված է միջազգային ատոմային ժամանակի համաչափ սանդղակի վրա եւ ավելի հարմար է քաղաքացիական օգտագործման համար։ Աշխարհի շուրջ ժամային գոտիները դրսևորում են UTC-ից ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական շաշով։ Հարկավոր է հիշել, որ ժամանակը ըստ այդ սանդղակի չի փոխվում ոչ ձմռանը, ոչ էլ ամռանը։ Այդ պատճառով այն վայրերի համար, որտեղ կա ամառային ժամանակի անցում, UTC-ի նկատմամբ շարժը չի փոխվում։ 1929 թվականի փետրվարի 8-ին ռուս ավիակոնստրուկտոր Նիկոլա Կամովը իր ստեղծած թռչող սարք անվանեց ուղաթիր եւ այդպիսով այդ բառը գործածության մեջ մտավ։ 1963 թվականի փետրվարի 8-ին Իրաքում ռազմական հեղաշրջում կատարվեց։ Այսօրը ծնվել են 1817 թվականի Միացյալ Նահանգների բանակի կադրային սպա եւ քաղաքացիական պատերազմի տարիներին կոնֆեդերացիայի բանակի գեներալ Ռիչարդ Յուելը 1828 թվականի հենց այսօրն է ծնվել ֆրանսիացի գրող Ժյուլ Վերնը։ Ֆրանսիացի աշխարհագրագետ եւ գրող արկածային գրականության դասական, գիտաֆանտաստիկ գրականության հիմնադիրներից մեկը։ Ժյուլ Վերնը գրել է 66 վեպ, այդ թվում նաեւ անավարտները, որոնք տպագրվել են 20-րդ դարի վերջում, ինչպես նաեւ 20 պատմվածք ավելի քան 30 պիես, մի քանի վավերագրական եւ գիտական աշխատանքներ։ Ժյուլ Վերնի ստեղծագործությունները լի են գիտական հայտնագործություններով կապված գիտության զարգացման առաջընթացի հետ։ Նա կարեկցանքով նկարագրում է նաեւ ազատագրական շարժումները։ Ժյուլ Վերնի վեպերում ընթերցողները գտել են ոչ միայն տեխնիկայի հետաքրքիր նկարագրություններ եւ ճանապարհորդություններ, այլ նաեւ վառ ազնիվ հերոսների կերպարներ՝ Նավապետ Հատերաս, Նավապետ Գրանտ, Նավապետ Նեմո, բարի կիսացնոր գիտնականներ՝ դոկտոր Լիբեն Բրոկ, դոկտոր Կլոու Բոննին, Զարմիկ Բենեդիկը, Ժակ Պագանելը, որոնք իրենց ներկայությամբ գեղեցկացնում եւ ել ավելի հետաքրքիր են դարձնում վեպը։ Իր ստեղծագործություններում նա կանխագուշակել է գիտական նորամուծություններ եւ հայտնագործումներ, ամենատարբեր ոլորտներում, այդ թվում հերոստատեսության եւ տիեզերական թռիչքների, ինչպես նաեւ էլեկտրականաթոռ, ինքնաթիռ, ուղաթիռ, սուզանավ, GPS նավիգացիոն համակարգ, թռիչքներ դեպի տիեզերք, այդ թվում նաեւ լուսին։ Հեղինակի ընտրած վայրը հերու չէր իրականից տիեզերական կենտրոն Քենեդի, Աշտարակ Եվրոպայի կենտրոնում մինչև Էյֆելան աշտարակի կառուցումը նկարագրությունը շատ նման էր։ Միջտիեզերական ճանապարհորդություն իր Հեկտոր Սերվադակ վեպում տեսահաղորդակցություն եւ հեռուստատեսություն իր Փարիզը 20-րդ դարում ստեղծագործությունում, կոնվերտոպլան, ինքնաթիռի տեսակ, իր Բարսակի աշավախմբի արտասովոր արկածները գրքում։ Ժյուլ Վերնը համոզված էր, որ կգա մի օր, երբ գիտությունը կգերազանցի ֆանտազիային։ Այսօրը ծնվել են 1834 թվականին հանրաճանաչ գիտնական Դմիտրի Մենդելեևը, 1869 թվականին հենց նա է բացահայտել քիմիական տարերի բարբերականության օրենքը, բնագիտության հիմնական օրենքներից մեկը։ Թողել է մոտ 500 տպագիր աշխատություններ, որոնց մեջ է դասական քիմիայի հիմունքները, առաջին կառուցվածքային շարադրանքը անօրգանական քիմիայից։ Նա դրել է լուծույթների տեսության հիմքը, առաջարկել նավթի բաժանման ֆրակցիոն մեթոդը, հայտնագործել անցուխ վառոդի տեսակներից մեկը, ռոպագանդել հանքանյութերի օգտագործումը երաշտային հողերի ոռոգումը։ 1865-ից 1890 թվականներին նա եղել է Պետերբուրգի համասարանի պրոֆեսոր։ 1877 թվականի փետրվարի 8-ին է ծնվել հայ ռեժիսոր, թարգմանիչ, ասմունքող եւ բեմադրիչ Ստեփան Քափանակյանը։ 1883 թվականին ավստրիացի տնտեսագետ, քաղաքական գործիչ Ջոզեֆ Շումպետերը։ 1905 թվականին մուլտիպլիկացիոն ֆիլմերի ռեժիսոր Լև Ատամանովը։ 1911 թվականին ամերիկացի բանաստեղծ եւ արձակագիր Էլիզաբեթ Բիշոփը։ 1922-ին շախմատային կոմպոզիտոր, միջազգային կարգի մրցավար, Խորթային միության սպորտի վաստակավոր վարպետ, Խորթային միության չեմպիոն Յուրի Ավերբախը։ 1928 թվականի փետրվարի 8-ին է ծնվել խորհրդային եւ ռուս դերասան Խորհրդային միության ժողովրդական արտիստ Վիչեսլավ Տիխանովը։ 1941 թվականին ամերիկացի դերասան Նիկ Նոլթին 1985 թվականի այսօրն է ծնվել հոլանդացի պրոդյուսեր հաղորդավար դերասան եւ երգիչ Էվա Ուտխենեմանսը։ Այսօր փետրվարի 8-ն է, տարվա վարտի մնաց 326 օր։